ժամանակով կային քաղաքում մարդիկ էին ապրում։ Նրանց հարևանը միսև կատուն էր։ Կատունի ասին մի կրակ, մանկապատի վրայով անցնում նրան հացուտելու պային հանկարծ չատվում էր ստեղանում, անուն ժամանակ ճարտում, համով բաներ դեպտանում, դիմադրելու դեպքում հարցատում որտեղ կյանքում օրորոցին մեջ երկու տարեկան մանկամներ արյունոտում, հացյալ պատկում էր ծարգապատին ոչը տնկած կայում էր կարերի վրայով, նրանց խոլոր նայելով դրանում էր։ Իս արևան մարդուկին է, իս կատի պատճարով, անկատ տագնատին է չէ, ամեն գիշեր անկողին մտնելուս, հաղորդքով, աստուս ոչ մերին իրենց համար էին հանդիսկում խնդրում, այև օգոստոս ամիսներին միջանցքների համար գետակում բուրս էր նվանում։ Ամիսինը գործին գնալիս աշխատանքի պահին անդրադարձ հարևանի ծեր կապի մասին էր մտածում։ Նույնիսկ նաև կնոջ վիճակ։ Մի օր նրանք իրար հետ խոսելիս հասկացան, որ ծեր կապի տանապը իրենց հասցրել է մկրավանջը։ Ինչ ամեն չանեն, որ ազատեն նրանից։ Որոշում են, որ ամանդելով, սապելով, որ ունեն կապի, ոտքի Եվ կացի բարդը տես, կաղտակի վրա տես է գնում, տեն է գնում, տես չմալիքները կշում, կանում են արկում է համականակի մոտ։ Թակավորի պրավատելությունն այդ օրը ծանցուտ է լինում, ինձ էլ կանգնած է պատմանի հավատ, ծանցուտ Գալիս դեպի ինքնին։ Եկեղեցեք դերեք։ Քարաները վազում են հա, հատուց տակ շանավերը իջնում են ծուց, ճիավարում են կապաչենելու, տեսնում են մի կարշելի սև կատու, ոտքերին տաղտան կապացում դրուցը կարծը պահած, գալիս է դեպի թակավորի ամառավոցը, դրնում բերում են ապարան, թակավորի տեսնում են, կատու իր մարդ պետին, հանդերձապետին, մատրվակին, պալատականներին թակավորական փաստին ու բերանն է բացում փակում, եւ դերերն է հանդարտ ստում, բոլոր դերերով նայում է շուրջը հավատացնելու թակավորն ասում է, այդ կատուն, որ ոտքերին տաստակ է կապել, որ ճարեստվի ու նոր է դուրս եկել ճանապարհորդության, նշանակում է սելո կատու է, դրամայում է իմ օրինակը կապեք դից, որ մարդ չհամարձակի կպչել նրա մասին։ Այս կապի մեջ խորհուրդ կար, որ ծովի վրայով եկավ հայտնվեց մեզ։ Խորհրդականներին մասնագետներին, օտարամաներին հարցում է, հավատում եք, ասում են չեն հավատում հակավոր նախագծին, բայց որ դու հավատում ես, կաթին մենք ենք հավատում։ Գնում են գրովար տակը, դյուրը ստացող պինդ մարդով կապում են կաթի վրից, արկումի ծառաներն են առոք-առոք ճանապարհում են, ծապ զարկելով ու երկրից երկրով։ Քաղաքի փողոցներում, ով որ հանդիպում է նրան, ճանապարհից կողքի է քաշվում, գլուխ է տալիս, պետական ծառայության մեջ երողները տաննապատ, բարձր ձայնով գոռում են, թագավորի կատուն է անցնում, ժողովրդակը կազմուց է, մշակի երեք, չնդեգացնեք նրան, շուկայի հրապարակում, կարգ ու կանոն մակարդակի հրամանատարն է գոռում։ Նա կապիչ է, նա մեզ համար միանգամից եւ հրամանատար է, որ համար ճանապարհ տնեք, չխանգարեք երկը։ Մուլետիկներն են քաղաքի գլխավոր դատավորի անունից մարտաշատ վայրերում եւ հրապարակներում հրաման կանչեցին, որ քանի ծեր դատում հյուրընկալվում է քաղաքում, հողոցներում անկած շներ չերևան, ապացին, սարքատերի տանջանքների

կրակը սև կատուն ճանապարհի անցնում մի տեղ կարկով ահագին տեղ ոսկով մյուս մասը ձիերով գորիներով գալիս ասում է իր իրոջ տունը հարևան մասուկինը որ տեսնում է Այսինը ասում է այդտեղ այդ կատուն մինչև հիմա առանց հրովարտակի էր մեր ուննավերում։ Հիմա որ հրովարտակ ունի, անգամ մատին չեն կարող կպչել, մեզ աթորել կտա, ել մեր ունեցած ծիվացածը հավաքենք, գնանք օտարտեղ ապրենք, թե չէ մեր գլուխներն էլ նրա պատճառով կկործնենք։ Ես վստահ եմ, որ նա ինձ մեզ լսում է ու կարող է սուտ լուրեր տանել թակավորին, այլևս ճար չկար, մարդու կին իրենց կան կարծին բարձին գիշերով ծաղկում է նոտար քաղաք, բայց կացիկ չեն պրծնում, ուր գնում են նա գնում է, գտնում է նրանց, են առաջվանից ալենի կատավացեր, ճանքրոտում, կրում է հացում սևանին, աման ճաման է ճարտում, որորոցի մեջ պարտած տվային է կտոտում, տան համով բաներն է գողանում, իսկ մարդու գնի փոքին չեն կարողանում անել, բարձի աղոտելու, ակտիվ 不念一人三百里长路不可渡，本来是大地，我把不为大悲，大路来上高，哪里也不人，我高不了让他们高攀不了门，被你被大路被别人骗，还把你被大地骗。